sallam njegovu porodnicu na shabe i sve one koji su da slijedili i koji su ga slijediti u dana sudnjeg zatim poštovani džemate draga moja braćo i plemenite i cijeljene sestre assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh prije samog desa sam slušao Allah govor učenja koji učio a zatim zatim je on kasidio da me braće iskreno rečeno malo mi je falo da promijenim temu da promijenim temu ali hvala Allah da je da je riječ istine došla i malo je prostore pa da možemo zahvaljujući njemu te bareke od tela uživati slušajući njegove ajate nego da počnemo sa temom Kur'an braćo moja sa svojim programom ljudi što je Allah te barek je ta'ala objavio i dava Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je proizvjela i odgojila generaciju muslimana, ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam koja zauzima i tekako važno mjesto kada se proučava istorija islama kad kažem proučava ne samo proučava nego da se ugledamo na prvu generaciju generaciju muslimana što znači da radimo međutim danas kao da ljudima nedostaje tajna toga uspjeha da kad kažemo tajna nekima je izgleda postalo tajnovito pa više ne znamo kojim putom da krenemo ili pođemo. Međutim, da bi uspjeli, da bi uspjeh robova Allaha Tebar Kvetala došao na svoje pravo mjesto, moramo otkriti, proučiti i primijeniti sadržaj u radu i u ugledu ovih, ovih ljudina ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Zašto, braćo moja sestre, ne smo li otkrili kad kažem otkrili to znači tražili i tajnu uspjeha tajnu uspjeha da vidimo kakve su to bile vojske i kakve su to bile duše koje su motivisale ove vojske Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam mi danas imamo Kur'an ovog poziva imamo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem praktično uputu i njegovom životopisu a to isto braćo moja i sestra imala i prva generacija muslimana međutim da li to nama nedostaje samo osoba Božih poslanika i je li tajna u tome kad bi prisustvo ovog poslanika bilo neophodno da bi ova dava, džemat ili umet, obstao, onda Allah te barek na tala, onda ga u tom slučaju ne bi činio univerzalni. Niti bi jednu povjerio sve ljude do sunnje dana. Allah te barek na tala je, međutim, preuzeo obavezu da će sačuvati objavu netaknutu, znajući on subhanahu wa ta'ala da ona može egzistirati i davati svoje plodove i posle smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam zato je objava stizala braćo moja i sestre 23 godine i ostavljena na traji do sunnog dana što znači na osnovu ovoga što smo rekli da nedostatak poslanika nije uzrok naših neuspjeha. Ne vallahi. Idemo dalje. Pogledajmo uzvor. U uzvor iz kojeg, je, iz kojeg se napravila prva generacija muslimana. Znači kada upoznavamo uzvor, pa da vidimo da li se, da li se nešto promijenilo oko našeg obhođenja sprem tog izvora, i da li smo uzeli prave posude ili su nam one šlutlje negdje probijene pa da zakacimo s toga izvora ili smo uzeli posude koje su malo manje razbijene pa se malo prospe pa se malo zamuti da se nije tu nešto može promijeniti prvi izvor ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam prve generacije muslimana je bio Kur'an i samo Kur'an hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegova uputa su bili šta? bili su manifestacija tog izvora Allahu akbar Aisha majka pravo vjerni je upitana o moralu poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je rekla rekao braću moja i sestre da je njegov moral bio šta? Kur'an Allah zemeđan. Prema tome. Znači Kur'an je bio jedini izvor s kojim su pili ashabi. Jedini izvor sa kojim su učili koji ih je uvezivao radili pomagali jedne ljudi primjenivali ajete Allaha Tebare ta'ala i dostavljali vrduma. Veoma je važno napomenuti. Braću moje sestre, to nije bilo zato. Znači, nije bilo zato što čovječanstvo tada nije imalo, ajde da kažemo, civilizacije, nauke, naučne studije, kao da je samo bio islam tad. Ne. Bilo je nekakvih hajde kažemo ljudi civilizacijskih osnova ili nešega postojala bizantijska civilizacija, jel da? Njena kultura, presne kultura, zakoni, imali su knjige, šta napali? Na čemu je temeljena ako ne sva, kad kažem ova civilizacija, ali je barem sve sigurno naslovljena dobro nemu i ova Evropa u kojoj živimo. Zatim, postojali su tu još i grčke civilizacije i filozofije, logike, a sve ovo danas izvor zapadno mišljenja. Perzija, hršćanstvo, judaizam, sve je to bilo. Ovo govorimo zašto? Zato što su ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve odbili Zato o ovom govorimo. Sve su to odbili i očistili svoja srca Kur'anom. Sve su ovo sahabi Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam zanemarili one svoje živote, ona je džahilije. Sve su ovo zanemarili. I svoja srca počeli napajati Kur'anom Allaha za koliko se pazilo, braću moja i sestre, koliko se pazilo znači, što čistoću Allahove vjeri, da bi ona došla nama netaknuta, nedirnuta i čista, ona arsel nake ila rahmeta ni darbi. A tebe smo Muhammed, kaže Allah te bareke o tala, u prevodu značina, postali kao milosvjetelima. Stoga je se pazilo, toliko, Naćemo primjer jedan primjer Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam to jest primjer njegove sržbe kada se Allahov poslanik alaihi sallatu wasallam naljutio kada je u ruci Umara ibn Hattaba ugledao strancu čega? za vrata pa mu kaže pa mu kaže onaj koji je vjerno dostavio risalu alaihi sallatu wasallam tako mi Allaha Umara da je Musa živ među vama ni njemu ne bi bilo dopušteno ništa drugo već da mene slijedi Allahu akbar Mursav pogledajte braću moja draga i sestra sržba Allahova poslanika sam Allah onim selom pojača na čime kada se Allahov poslanik ali senatu kune Allahom kada se on kune Allahom onda je to nešto i tekako važno. Reaguje Allah je posljednice sajem odmah, a nije ko mi. Odmah reaguje. I kaže, i Musa kada bi nije omere, pazite braće i sestre, Omer donosi jedan list, Omer nije pozivao da se slijedi tu što je donio. Samo je donio, nije uspio ni da kaže često što treba da kaže klanjao, ne, ne, ni objašnjava nije dobio. Vremena za objašnjenje. Donao je jedan list, ili da kažemo samo jedan dio. Pa zatim, Allah Hrvim kaže, da je Momsa, on bi ne morao slijediti. Morao, pazite, zakljeto, Omerom, to sam mi se reaguje na Omera, zatim spominje poslanika, I zatim kaže, prosjeku na vam, zatim kaže, mora bi ne slijeti da je ovdje Musa. Allahu ekber, sljedenici umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam, imaju uputu, imaju din i odbijaju neće da slijedi. Allahu poslani kareh sallatu ve sallam kaže, da je Musa i sallam živ i da je ovdje mora bi slijeti. Ja umeti, Allahu sallam sallam, koji će doliti na sudnjemu danu i ostavljeno mu šofar za umet. A gledaj kako umet Muhammed Ali Salatu na salam vraća. I gledajte danas, mi smo rekli sve na primjer, ta vrata, ona ima hatab donosi. A gledajte danas, subhanala, ljudi dolaze sa stotinama, da kažemo, da ne pretjeramo sa hiljadama, povačenim stvari u komentare u ovaj din i dolazim sa kompletnim hajde kažemo negdje manje, negdje više ubacivanjem iskrivljavanjem Allahove tebare tala vjere šta mislite kako treba braća moja pogledanimo poslanika ali i sada tu veselam da se ljutimo a? A šta mislite kako treba da se ljutimo kada neko dođe sa kompletnim zakonom koga su napisali ljudi? Mislim da za ovo braćo moja sestre ne treba posebno objašnjenje. Mislim da ne treba posebno objašnjenje. I šta je se dogodilo? Šta je se dogodilo nakon što spomenuli smo šta se desilo kada poslanik sallam ukorio Omera ibn Hatava radijalahu an pa kada je reagovo da se ne ponovite izvori Allahov poslanik ni izbliza kunio se Allahom pa kaže tipikuje Omera džemetliju i onda kaže da je poslanik Musa tu morao me slijedi što je se dogodilo nakon toga u našem vrijeme i nakon što je izumrla prva generacija muslimana I sada su sali, izmali su se braća moja sestre, pomiješali, unijela su se, počeli slijevati raznorazni potoci, raznorazne bujice i rijeke. Grčka filozofija, filozofija islam, islama, islamijaki, logike, pametovanja, mudrosti, zapadne nekulture. Sve se to, braću moja, pomiješalo sa komentarom Allahove te bareke o tala vjeri. I onda je razumio sasvim da je mušenje visine izvora glavni uzrok što se sve generacije muslimana razlikuju od one prve braću moja i sestri. Mučenje distrine izvora našim glupostima, našim dodavanjem i oduzimanjem, našim iskompleksiranim umovima, kako bi mi donijeli svojim fikom dobro za ovaj svijet i čovječanstvo, je rezultirao time da ne da se razlikujemo prve generacije muslimana, subhanova, nego kada spomenemo nekog od tih ljudi, da se dobro zapitamo da se dobro zapitamo da li nas Allah te barke o ta'ala voli svi mi možemo reći da volimo Allaha ali da li radimo dijela na osnovu koji ćemo zadobiti ljubav Allah azze wa zali drugi uzrok braćo moja i sestre ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam subhanallah nisu čitali Kur'an kako bi se obrazovali nisu čitali Kur'an da bi došli do nekakvih novih saznanja informacija šta se to dešava na mjesecu kako izgleda blista s koje strane pa da gledaju danima kad dotvore čovjeka pa gdje je srce bugred ne braćo moja ili da bi se time oni razumodili u dini da naprave koncerte, a, evo nas, mi smo sljedenici. Mudri u Ili da bi ne daje Bože imali diplome. Ili da bi ne daje Bože neuzubila imali radna mjesta. Nisu zato čitali Kur'an. Niko od njih, braćo moja i sestre, nije prihvaćao Kur'an kako bi obogatio svoj intelektualni nivo i kulturni i da bi bio poznat među narodom ha, mašala evo ide Hafiz Kur'ana evo ide Dalja ili taj brat on radi puno za ovu vjeru ne vallahi svaki od njih svaki od njih je prihvaćao Kur'an kako bi sproveo u dijelo ono što se pisalo njega dio po dio kao i njegove zajednice jeste braćo moja draga ashabi Allahova poslanika ali i salatu na salam su bili vojska kao vojska braćo moja koja čim čuje naredbu svoga gospodara ponavna se u ovom slučaju oficira ali kad kažemo naredbu gospodara mislimo na, na, na Allah na dželi kuranske ajete koji su dolazili znači oni su bili kao vojska koja čim čuje Benjutiti zove Poravna se braćo moja I mirno čeka Dnevnu zapobjest Allahu akvar To su bile te duše To su bile te duše Braćo moja i sestre Koje su bile kao vojske Kao vojske Oni su stajali Kada Allah Azzeveđel Objavio je poslaniku Sallallahu alaihi sallam i Allahov poslanik svojim sredom citirao majete oni su bili poredani nisu disali ni treptali i čekali su samo dvijelu zapovijest a danas a danas mi imamo ajete imamo hadise ali se nikako ne ravnamo nikako da stanemo jedan svako. I to je Allah wow, sunnet na zemlji. Neće svi jedan svako. Ali oni koji hoće tako nam Allaha jednoga samo na ovaj način možemo uspjeti. Da budemo kao vojska Allaha azzele džanu a nije Bosne ni Njemačke, ni Austrije, ni Amerike, ne, nego vojska Allaha za nađer, odgojena, šta? Da kad čuje narednu njihovo gospodara, da bez pogovora poravna sav i mirno čeka šta dolazi. A zatim da provede u dijelo ono što njihov gospodar Allah, Allah za nađer mu traži. Zato ashabi Allahova poslanika alaih salatu wa salam kako kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu a ibn Kasir u svom tafsiru bilježi da nisu uzimali mnogo ne pa kaže deset ajeta no da bi učili na pamet i šta primjerivali u djelo kad su se braće moja i sestre ovako ashabi Allahova poslanika ali i salatu na salam promijeli spram Kur'ana kada su žurno čekali kada će doći neki ajet i da bez ikakvog razmišljanja i pogovora sprovedu djelo onda im je taj Kur'an kada su se tako ponjeli sprem njega on im je davao prijedjele koje nikad nisu ni vidjeli nepoznate prijedjele i dao im je svoje živke dao im je blagodat Dao im je onu ono slast imana koju može osjetiti samo srce čisto. Zato ljudi takvi, zato takve ljudine, braćo moja, nisu se dvomile, oni koji su iskreno prihvatili, nisu se dvomili da dadnu ono što je najuzvišenije kod čovjeka i svoj život. Za njega je umra za ne vrednosti. Allahu akbar. I braćo moja, ovaj Kur'an koji je dao prvoj generaciji muslimana ovakve vrednote, ovakve predjele, ovakve užike, ovakve smrti, će davati i svakome onome komu priđe na način kako su prišli i kako su prišle prve generacije muslimana. Sa spoznajom ni sa djelovanjem. Jedno bez druga nikako ne može. A zašto? Zato što Kur'an nije knjiga, braćo moja i sestre. Nije knjiga intelektualnog naslađivanja. Pa danas vi ćete sresti ljude koji kažu to je za tebe nedokućivo samo ja to mogu shvatiti. To posebni ljudi shvataju, pa sve više i sve češće čujete kako se iz raznih strana krajeva svijeta prstom upućuju samo na jedan dio ovakvih intelektivca. Da, da. Da, da, da, da. Sve se prstom upije na samo jednu skupinu. Mi ih trebate slušati oni što kažu tako je drugčije ne može ovo je braćo moja put sufija čuli ste kako šeji bili banji odgovara nekima od ti. ja mislim ovako ja kažem ovako tako je kako su moji rekli tako su moji činjaci rekli ovo je put gdje moramo uzeti ljude slijepo put u što su upali a da sami toga nisu svjesni a da sami toga nisu svjesni. Jedino ispravo ono što ja kažem. Ja sam knjigu Allahom izučavao, ja sam posebno uvuznu. To je knjiga umjetnosti, književnosti, sve da tu ima. Ja ću tebi to sve objasniti. I ti to ne možeš sad. Od jednog uzadnje vrijeme niko više ništa ne može shvatiti. Samo ovi nisko sufijski šehovi ne braćo moje sestre Kur'an čini ljude živima jer je program života ona halakum džinne bar ince illa li ja'budun kaže Allah te bareke wa ta'ala u prevodu znači da ljude džine nisam stvorio osim šta da mi ibadet čine Malite se igre i zabave. Manite se parlamenta i gluposti. Manite se bidata. Manite se svega toga. Zašto činite i i činite i bare? Nekome nimo Allaha te bare ke otala, kad on kaže da smo stvoreni samo njemu da činimo bare. Koji mudraci? Koji mudraci? Koji mudraci? faktor uspjeha, braćo moja i sestre, ovih duša koje su bile kao vojske, i te kako bitan za nas, oni su se odmah rješavali za nijeta. Kod njih nije bio problem kad dođe zabrana da to riješi. Svaki od njih je osjećao sa primanjem islama Allahove vjeri odmah je došao osjećaj za ulazak u šta? U novi život. Nema više da je lijeta. Ali ja naređujem, ja primjenjujem i gotovo. To je tačka. Nema više igre. Nema više ono ili ovog koji mi može promijeniti da me okrenje umjesto prema neki da nakreće prema Americi, prema Zapadu, prema ovom ili onom šehu, nema Allahi. Nema Allah i Islam nije došao za to. Oni ako bi pogriješili braćo moja i sestre, oni bi se odma vraćali na puti. Vraćali bi se te obi i u svojim domom molili Allah za vađal da im oprosti. U njihovim svijestima, u njihovim mozgovima, poštovani džemate, u njihovim mozgovima, odmah bi nastalo raskit sa prošlošću. Odmah bi davali trak za hivijetu. Zato i jesu plakali učeći Kur'an. Zato i jesu padali mjesec učeći Kur'an. Nekim su umirali učeći Kur'an i radeći za Kur'an. Sa Kur'anom. Oni su trgovali sa mnogobošćima i komunicirali, prisali ali su duhovno bili potpuno izuzdani od njih. Ovdje sam rekao trgovali ili komunicirali da ne bi neki duže bližnici ovo izmitoperili pa da ovo kažu e pa vidiš oni su moj zato sam i rekao trgovali i na to sam se samo bazirao ili komunicirali ali duhovno su bili potpuno izolovani od njih jer sa njima nisu mudrovali koje, kome je trebalo da se sreće glava ušla je glava ko je trebalo da se uzme ratni pijen uzima se ratni pijen mi se danas braćo moja i sestre nalazimo u istom džahirijetu možda i gore Allah hvala pojmanja ljudi razna vjerovanja nema kakvih vrsta vjera ljudi nisu izmislili običaj propisi navike zakoni i što najžalosnije većinu ovoga što sam sad nabrelo mnogi to danas nazivaju kao svojim ličnim pravcima ili islamskim znanjem na uvzu bila filozofijom islamskim mišljenjem zbog čega zato braću moja i sestre jer i je nastalo u njegovim dušama ono ovako da stvari koje su ili bila ili jasno mi očiti kufru nazivaju svojim mišljenjima svojim fantastičnim problemovima koji su proizveli te generacije za koje molim Allah za rođel da im Allah ne umoži nikad nikad jer sve je ovo produkt njihovog džavirijeta i našeg ova razna vjerovanja akide, običaje, vidati propisi parlament će neko reći šta si navalio svoj parlamentom. Ne znam, subhano, ali ime mi nije jasno što mi stalo ide, ide na jezik. Sve ovo se nalazi danas. I zbog svega ovo što imaju ljudi kod sebe, to je produkt džahelijeta u nama. Pa samo stvarima mijenjamo imena kao da ime mijenja suštinu. Nazovi ti kamatu kako god hoćeš. Ona je kamata nazvali je blagom, mudrošću ili trgovinom. Pa izmišljaj nazive, ona je kamata u suštini i haram. Ili alkohol, nazvali ti njega džus ili ne znam kako god hoćeš, ako ima alkohola kod sebe, on alkohol. To je suština. I zato, braćo moja, zbog ovog džahilijeta u nama, ne nastaje generacija ljudi tipa prve generacije. Upravo radi ovoga. Radi ovog džahilijeta u njima koje nismo očistili. I kako ćemo prihvatiti Allahove ajate? Kako ćemo promesti Allahove ajate na zemlji? Kako ćemo govoriti ono što nam Allah navedio? Zašto? Kad nismo očistili iz sebe ove prljavštine. Jer Allah te barake otara će zasigurno ono što je zlobno u dušama ljudi dati da se to manifestira na njegovim pokretima, na njegovom govoru, na njegovom radu. Zašto? Pa da bi Allah za azzamađan donio dokaz na sudi dan protiv tebe ili mene. Allah zna što ćeš tim raditi. A vam tu dokaz ne treba. Ali ti kada ili ja dobiješ ili neko dobije taj dokaz da ne možeš reći Allah moj Danas mi kaznava svoj pravodno. Allah akbar, Allah je pravodan. Naš dodatak je, nije vraćao moja sestra da se pomijenimo sa ovim zahivijetom. Ko što danas to mnogi ne da rade i sami ne da ih pozivaju u to. Niki je naš zadatak da se priklonimo ovom djehlijetu i ne daje Bože da samo gledamo kako ćemo se mi snaći unutar ovih djehlijetskih zakona oko nas. Pa da bi tako izbjeli nekakve procedure da nas iskušuje nego Allah je nikad. Sa nema tim i takvima nema kompromisa. I onda prvo moramo promijenimo sebe da krenemo od sebe, svih porodica, da bi promijenili šta? I društvo oko nas. Ali iz temelja. Ali iz temelja. I da se uzdignemo svojim praktikovanjem dina i islama i Kur'ana vahove vjere i izgledom i govorom i dijelima da se uzdignemo, to je da nas Allah azzamrđan uzdigne iznad džahilijetskog, iznad džahilijetskog društva. Allah te barek ve ta'ala u svojoj časnoj knjizi kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين kaže Allah azrađer u prevodu značenja ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje uputstvo je svima onima koji se budu koga Allah bojani Allahu akbar kaže Allah za azrađer ova knjiga Kur'an braćo moja i sestre u njoj nema nikakve sumnje pogledajte blago ono ko ovako povjeruje jer ako povjeruje imalo glupšije sa makar malo sumnje neka se ja i šijem u binibanju, nek mu objasni ovu meselu. Zatim kaže Allah Azra Jel u prijevodu značina, ona je šta? Uputstvo svima onima koji se budu koga Allaha bojali. Pa ako se ne budiš Allah Azra Jel bojo, tražit ćeš ti dođe moje uputstva na drugo mjesto. Tražit ćeš ti uputstva, i opet moram reći u parlamentima, u vladama, u ministrima, u onim famoznim mozgovima koji ne znaju ništa drugo do pojesti ternu kavijara ili napraviti česmu od zlata ili smaravda. Zato Allah te bari kretara i kaže koji se budno Allaha bojali njema će ova knjiga biti šta? Upustvo. Upustvo od gospodara Azerađan i blago takvima. Pa može li biti upustvo nekome kida kom se nabolja Allah za veđer. Kakve divne riječi. Ne mogu biti. Ne može biti pusto onaj ko se ne boji Allaha. Zašto? Zato ako se ne boji Allaha, on se mora nečega drugog bojati. Zasigurno, u njegovom srcu postoji strah od nečega drugog mimo Allaha za veđer. Ili pored Allaha za veđer. A zašto? Pa zato što slijedi, kako smo malo prije rekli, nekakva druga opustva, mimo Allahove, za knjige. Nema, braću moja i sestre, odstupanja od naših vizija. Nema odstupanja. Valvali nema odstupanja ni milimetar. Jezda su na tom putu i nevolje, i teškoće, i žrtve, iskušenja, znači imamo li izbora? Kako vam Allaha jednoga imamo li mi izbora? Allah kaže u nekrinu koji nema nikakve sumnje. Zvarike li kitabu la rejde fi? La rejde fi, nije način ni, ma nema nimeta ne smije biti sumnje, nikako, znači da ne postoji. La rejde, nikako ne. Ova knjiga, nema sumnje u njoj. Iako u njoj Allah kaže, kane hakala mera nasva mu'minin, da se obavezuje da će pomoći vjernike. Zasumljamo. Zašto neko sumlja u ove riječi? Kada Allah kaže da u njoj nema sumlje Allah akve. I nema sumlje da će Allah odzirađan pomoći. I tačka. Stavljamo gotovo, tačku, i gotovo. I u to nemamo sumlje. Gospodar naš posljedoči. I pomozi nas i učesti nas. Ali to je nagrada onima koji se bude Allah odzirađan bojavi. Međutim, kako je rekao braćo moja i sestre, mi izbora nemamo drugog. Ukoliko hoćemo slijediti put prave generacije, ili bolje rečeno prve generacije muslimana, koji je Allah pomogao protiv džahilijeta, morat ćemo se povoditi ćemo bez ikakvog pogovora slijediti knjigu Allaha zrađa. I Allah te barek je tada kaže da u njoj nema sumnje i sve što je došlo nema sumnje to je istina i što je bilo i što je sad i što će biti ta upustva kada budemo slijedili Allah Hazana Đal će nas pomoći protiv ovog džahilijeta na način kako to samo Allah Hazana Đal pomaže svoje robove međutim moramo imati ovu takvu moramo imati u svome srcu samo strah od njega Hazana Đal moramo imati mora nam se osjecati glave moraju nas hapsiti Nekad podjeđujemo mi, nekad oni. Zavahom su na to zemlji. Međutim, islamu ne mogu ništa. Islamu ne mogu ništa. Zamislite kad samo mi pobjeđivali, pa svako bi se priklonio nama. Radi ovog ili onog interesa. Tako imate i danas. Kada bi samo islam pobjeđivao, ili kada bi gledali, a da bi sve objave ne bi bilo, Međutim, Allah ođel daje nekad pobjedu, nekad poraz. Zašto? Da očisti munafike od nas. I da pokaže na one koji lažu. Da pokaže na one koji su lagali da se boja Allaha i lagali da su slijedili upustva Allaha ođeli. I to je meni novo. Zato i dolaze belaj, zato i dolaze iskušenja. Allah ođel, alhamdulillah, da bi Allah ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Da budemo svjesni, braćo moje sestre, prirode našeg menadža, da budemo svjesni prirode našeg puta, put koji je trasiran od Allahova poslanika ali i salatu wasalam i njegovih ashaba, da budemo svjesni pozicije gdje se nalazimo da budemo svjesni ovog puta koji moramo prijeći da bismo izašli iz džahilijeta ali kako ćemo izaći iz ovog džahilijeta da bi ga prešli da bi ga prevezili upravo onako kako je izgleda izašla kuranska generacija a to su bili ashabi Allahova poslanika ali sada tu sada Zato, obraćam moja i sestre, ova generacija muslimana nam je ostavila i sačuvala ajete i hadisa Allahova poslanika i salatu veselam da bi mi danas učili ne da se ihlamo i da se dilimo da donosimo samo tekbire ne vallahi ne vallahi Kur'an nije došao da se mu učimo Kur'an nije došao da se mučimo nego da pogazi sve ono sa čime se kiti današnji i ne znam koji već džajnije da to sve pogazi i baci u stranu ali to listovi papira braćo moje sestre sami neće uradit pulko čitanje i fraze to neće uradit nikad nikad neće uradit nego će to uraditi ljudima ne budu spremne ljudine koje su ponjeli emane tove vjere ljudine koje su sklopile sa Allahom azzeva džan ugovor ako dostojne ispunjava običanje svoja simljera svoja teala pa zato braćo moja i sestre kada ste posvjedočili kada smo potpisali ugovor sa Allahom azzeva džan nemojte da dozvolimo sebi da dođemo na sudni dan i dobijemo ugovor, a na njemu naše potpisa nema. Nemojte, braćo moja i sestre, dozvoliti sebi nikako, nikako, nikako da dođemo na sudni dan, a ugovor nam bude predat, a na njemu nema našeg potpisa prekrižen. Ovo sebi ne smijemo dozvoliti. Ovo sebi, braćo moja i sestre, nikako ne smijemo dozvoliti. Allah te baraka wa ta'ala molim da nam podari uputu. Molim ga azza wa jel da pomogne islam i muslimani gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da u naše srca ubaci jakin, da u naše srca omljeni islam, da u naše srca ubaci želim za šehadetom i želim da gledamo njegovo plemenito lice subhanahu wa ta'ala molim Allaha tabarika wa ta'ala da pomogne našu braću muđahidu u Afganistanu u Čečeni u Kašmiru u Palestini i svuda gdje se bore da Allahova riječ bude govna gospodaru naš tako ti svih tvojim kojima si sebe nazvao u Kur'anu za koje znamo i koje ne znamo. Oslobodi muđahide iz zatvora. Oslobodi naše sestre iz zatvora. Pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje gospodar naš. Samo se tebi obraćamo. Ne treba uputu tražimo. Allah naš pozi nas. Gospodaru, tako ti tvoje veličine pomozi nas nemoj nas poniziti onim džahilijetom podari nam snagu na koju imamo podari nam snagu gospodar naš našu ramu podari nam daje daje nam stinu gospodar naš pomozi nas nemoj nas iskušavati onim što ne možemo izdržati a ti si odmilostivi najmilostiviji rekao hamo a molim Allaha za da oprosti imali imamo i posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamu alaikum wa rahmatullahi تعالى وبركاته نمشي نقتدي بالأنبياء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء يوم بادر في دمانا وبحطين علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء